eta gurekin eh, elkarteko kide bat, Mikela Foresti egunon. Egunon. Beraz, eh, dupe ibasko grandazeko ez hau dugu, Kaiolan eman kizunien aurten eh, bituri, bankonz gomita ukan dugu, eno nola sortu zen elkartea eta zert diren egin behar nagusiak? Bon, hor elkartearen elburu nagusia da, hemen gu gazteak hausartzea, uh, eh, eskola handitara gatea, e, eh, eskoalegetik kanpo, eh. eta sustutu hori hor, pausua egitea, eta hausartzea, izena emaita, eta entxatzea. Eta ere uh, egitea klas preparatuak delakoak, eta horra fakultatean handietara gatea ere. Eta bigarren burua da, be joan den jende, jende hori, eta be lanaren gatik edo, parixera, adibidez no da be permititza, jak ere berritzitzultza eskoalegira, Eh, lan eskaintzen bidez, eh, eta uh, laguntza jende hori behitz eskualegira ditea. Oiak dira eh, helburu uh, eta ere uh, lan eskaintzak zabaltzea, da komuntate handi batea ari dena hor sortzen, eta bat abesteari laguntza ematea. Eta hor ere uh, sortu da uh, goxaita eta goxama sistema hori, Eta laguntzen ditugu eh, be, gazte horiek lizioa eta gero, laguntzen ditugu haien uh, eta orra, laguntzen ditugu uh, ausartzea, sotot eta haien bidea segitzea, eskualeretik kanpo, eta nahi dutena egitea. Ba, bateraren larri kapenetaik dela es, Ipar Eskualerian goi mailako unibertsitatea ez dena horreindik, bon, ze ikuspegidu hori begira elkarteak? Bon, eh, nik ez dut informaziorik, ez dakit oraindik, segura aski hor uh, ari dela gogo eta bat, eta ez da baidak ari direla ere. Uh, bon, hori ikusi behar da. Egia erran gure urteko, horrek erretan diren gure urteko gaztak, uh, susut hor gira ebe, gazte laguntzen, eta pentsatu behar den gai bat hori zehor. Aujardia, errandu zu, bai. pixka bat hortan lagundu, nola zu aujartu zinen? Bon, egia erran, uh, lehenik ena aizpak zuen hausartu, uh, bordalean egin zuen uh, ele prepa bat, eta hori da ene, ene, garaia atatzeko, eta ez nuen errestasuna atatu nahi, eta bon, hausartu nintzen ene gura da guzti, bai honako ekonomia prepa bat uh, itea. Baina egia erran ena aizpak ez bali mazuen euh, lehen, euh, lehen pausu hori egin, ez nuen inoz ezagutuko olako sistemarik. Eh, gia ezan oraindik dik, uh, liceoan guzti ez da garatua den eh, gai edo mundu bat eh, eta horren e-familiak dit uh, ataideki, horra, nikola dut uh, pausua egin. Zure orkezpenarekin edukatzeko or, lotura egin dugu, aurten nun zira? Alor, aurten hor ene azken urtea hasiko dut, Dijoneko goi mailako komertzioa eskolan, Eta badut, uh, eh, bela bigarren urtea, naso harteko uh, eh, komertzioan dut uh, eta normalki, dena ongi uh, bian balin bada, uh, urta ene azken sei labeteak giren dut Torontoko Unibertsitatean. Kanadan. Kanadan, hori sebera. Egia baldintzekin mintzatu behar dela, gara bai, Bai, bai, hori kusi behar da. <laughs> Azteko hori horrezta baldintzarik, eginen da, larun batuntan da, egin dugu, eh? Ah, bazela beraz, seigarren unibertsitatea, bigai nagusia utatu dituzue, aktualitatean dira, uh, gero eta gehiago, uh, zoritxarrez, dugu. Bon, etxe bizitza, zergatik gai hori, lehenik? Zergatik gai hori, eta hoja, uh, bezala, ekartearen alburu bat da joan den jendeari permititza berritzitutza eskoalegian, eta arazo bat um, bada, etxe bizitzaren krisia. Ez etxe bizitzarik, edo presoak, eh, be, ikusia, aurten, jas, uh, nola, garestiak direla eta diendak izin dola bat ezpada pagatu. Hor, uh, uh, gai, mai inguru horren elburua da, badira post bost uh, gomita, eta haiekin da ez uh, zer den gaur egungo egoera, zendako egoera hori baden, eta sustut aterabidak aipatzea, eta ez Uh, atera bide horien inguruan jakin berrena da, hor gomitatuak diren bos pertsonak, bat dituztela aterabideak. Hora, elburua da, eh, nola plantan eman aterabide horiek, eta nola horra permititu joan den jendeari bertitutzea. Eh, nor dira, Prezeski? Ba dugu. Uh, eh, Kasten, uh, Finakop uh, taldearen sortzailea, Ondutik badugu Benoa Kozad, uh, eh, da Soliaren eh, zuzendaria. Uh, uh, gero badugu Imet Robana Kolen zuzendaria. Uh, eta Beniat Etxebest, Etxalderen duku sortzailea. Eta bukatzeko Pascal Ertoran da ipc zuzendaria. hor, aterabideak bai, badira hor, haipatu dituzune egiturekin, baina bo, helburua da gogoetatzia, elkartrukatzia, eta beste bide batzua atxe maitea? Bai, aurtengo gai handia da berriz asmatzea edo berriz pentsatzea eskualegiaren eh, egoera. Beraz, hor lehen gaiaren elburua ere da, nola bide berriak idekit etxe bizitzen e, inguruan eta arazortan da, zinez gauza berriak garatzea. Horrek hartuko du, goizaren lehen partia? Bai, Horren pare bat bai, edo? Hori da, hor lehen, lehen gaia behatziak terdiak aldera hasiko da, makak aldera bukatuko, eta beraz, bigarren mai ingurua, amaikak lagoden aldera, berriz hasiko da, ordu bat terdi uh, eh, rentzat. Hmm. Uh, eh, beraz, bigarren... Eh, Industria nola pentsatu, ekonomia zirkulagari bai, uh, lotua zaio gai, Bai, idea da, argian emata ibiltzen diren modelo berriak, eskoalegian, eta ekonomia uh, ezberdin bat duten modelo horiek, eta horren inguruan ez da badatzea. Hor bat dira, ilu gomita, tokilia enpresa eta goiko etxa enpresa. Baita ere, zeru irugeta zazpi eta xamp enpresaren uh, zuzendaria. Hor ere, beste manera batez, pentsatu industria maila ezberdinetan, ekonomia zirkulara horretarazteko, behar bada, eh, adibidez, ondarkinak nola berziklatu dena ala, izaiteko eh, bat eta galtzerik ez izaiteko? Bai, hori da. Hor, uh, uh, iru enpresa horien modeloak dira galtzegabeko modeloak, usu eh, orra, naturarekin eta bat egiten duten modeloak, eta orra, uh, eh, eh, esplikatzea nola egin duten haien ideiak garatzeko, nola egin duten ahakasta ukateko, eta nola plantan eman maila handiago batean haien modeloa edo modelo berriak. Hor, likukotasunak izanen dira, hor du pei basko grandzekoleko kideak izan entziste, eta biztan da, kanpotik gomita zabaldua da, kanpotik etortzeko. Bai, bai, eh, hor uh, eh, universitatea deneri dekia da, eh, gauza da izena eman behar dela, deri da izena emaitea, eta biztan dena, bon, kursiz uh, dugun egoera, behar dela mm, pasaniter edo osasun hor pase hori. Du pei basko grandzeko, ala, uh, zehar, hor zistelaik, zu dijonen zira usu azken urteetan, nola antolatuak ziste, kide batzu maizago biltzen dira edo? Bai, hor... Eh, Badira uh, antolatzaile batzuk. Bon, ez gira baita espada beti eh, elkartzen, el ez da bon, diendea paixen da edo ez baita espada toki berdinean. Baina komunikatzen dugu eta plantean ematen dira uh, elkarrizketa batzu edo uh, gai batzuen inguruan uh, ematen dira ez da baidak hor egia da urtean eh, sustut egiten dugula... Uh, segipena? Ba, gure duku eh, egalazpian dugun eh, gazte horrekin. Ba, kotxak bat hartzen duzu urte guziz, hola? Bai, bai hor uh, pantan ematen dira burtsa sistemak, eta burtsa lortu duten gaztek galdetzen aldute norbait ukatea laguntzeko. Zuk bat bat bai, egalpean? nik, nik bat badut dut hor gazte bat, eta... Uh, nik dut ukan, zeta uh, giten du, nik, nik, nik egin dutan, uh, klas preparatuak berdina Bayonako uh, renekazen liseoan. Hor, ah. egin, egin baitut uh, gauza bera, laguntzeko, kontsailuak emateko, eta... Euh, arro izaiten alda? Bai, arro guzietan... Klaseko, klasetik kanpo... Edo zer jantzat laguntzen aldugu, bai, gure mailan, eh, ah. Bai. gakoak denetzat, baina baizten alda galderak... Eh, uh, bon, lanaren zat nola antolatu lanaren aldetik, baina ere bai uh, uh, batzutan uh, trexezetan algira edo bakzu morala bon, ez atopean, bera sojere, nola egin laguntzeko eta errateko, bon, uh, dira bi urte zaila, baina gero kustuko duzu, kanan duzu eskola bikaina eta mm. gero uh, unte esango zira. Basoaren ondoko ikasleak hartzen dituzue? Basoa pasatuta hor hor, hor dutik aintzina hartzen alituzue? Bai, bai, basoa eta gero hor usu dira, nola ezan, eh, urte zailenak, uh, sustut klas preparatuak bat beraz, bai hartzen ditugu uh, eh, lizua Prepa, prepa hori famatua da ez, gogorra da. Bai, biziki gogorra, bai, bai, bai. <laughs> ba, nik hitz uh, itz egiten dut eta hori egin dut, baina badira beste uh, ikasketa bide batzuk uh, salak direnak ere. Ah. ez da xaulik prepa hori, eh, badira, asko. Unibertsitatea, miarritzen larun batean, uh, ordua eta lekua? Beraz, ordua uh, behatzietatik goiti, eta lekua da konektor uh, espazio hortan miarritzen, uh, lan, uh, lan espazio bat, non, konektor daitzen da. Informazio guztiak badira Facebook, uh, Facebook uh, aldean, uh, arazorik gabe, bai. Mikela Forestie, mile esker? Mile esker?